Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Mihsan, Ukkaşə ibn Mihsan Əl-Əsədi radiyallahu anhdır. Ukkaşə radiyallahu anhu da İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Bədir, Uhud, Xəndəy və digər döyüşlərdə iştirak etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdə onun 44 yaşı var imiş. Bu sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından bir il sonra Əbu Bakır radiyallahu anhın xilafəti dövründə mürtədlərə qarşı döyüşdə şəhid olmuşdur. Sizə bir hədis danışacağım. Həmin hədisdən bu səhabənin nə dərəcədə fəzilətli insan olduğunu biləcəksiniz. İbn Abbas radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün dedi, Ümmətlər mənə göstərildi. Mən Peyğəmbər gördüm, yanında bir toplum adam var idi. Başqa bir peyğəmbər gördüm. Yanında bir və ya iki adam var idi. Hətta elə bir peyğəmbər də gördüm ki, yanında heç kəs yox idi. Həmin vaxt mənə böyük bir qaraltı göstərildi. Mən onların ümmətim olduğunu zənn etdim. Mənə bu Musa və onun qövmüdür. Sən üfüqə doğru bax deyildi. Mən dərhal ora baxdım və orada böyük bir qaraltı gördüm. Mənə yenə üfüqün digər tərəfinə bax deyildi. Mən daha əzəmətli bir qaraltı gördüm. Mənə bu sənin ümmətindir. Onlardan 70 min nəfəri sorğu sual olmadan və əzab çəkmədən cənnətə girəcək. Onların üzü Bədir gecəsindəki ay kimi nur saçacaq deyildi. Bunu deyəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalxıb evinə daxil oldu. Sahabələr sorğu-suala çəkilmədən və əzaba giriftar olmadan cənnətə girəcək o kimsələr barədə ixtilaf etdilər. Bəziləri, yəqin ki, bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dost olan kimsələrdir, dedilər. Bəziləri də, ola bilsin ki, bunlar İslam dini gəldikdən sonra doğulmuş və Allaha şərik qoşmamış kimsələrdir, dedilər. Beləcə onlar bir çox şeylər zikr etdilər. Nəhayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayıra çıxdı və nə haqda mübahisə edirsiniz deyə soruşdu. Səhabələr mübahisə etdikləri məsələ barədə ona xəbər verdikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: Bunlar özlərinə ofsun oxumasını tələb etməyən, hər hansı bir hadisəni uğursuzluq əlaməti hesab etməyən bədəninə dağ basmayan və yalnız Rəbbinə təvəkkül edən kimsələrdir. Bu vaxt Ukkaş ibn Mihsan ayağa qalxıb dedi, Diqqət edin, qardaşlar, Allah subhanahu teala məhz bu sahabəyə nəsib edir onu. Ukkaş ibn Mihsan radiyallahu anh ayağa qalxıb dedi, Ya Rasulullah, Allaha dua et, məni onlardan etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, Allahım, bunu o kəslərdən et. Digər rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Uqqaşəyə sən onlardansan dedi. Sonra başqa bir sahabə yağa qalxıb, Ya Rasulullah, Allaha dua et, mən də onlardan olum, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Uqqaşə səni qabaqladı. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, ümmətimdən 70 min nəfər cənnətə sorğu sualsız girəcək. Onların üzü Bədir gecəsindəki ay kimi nur saçacaq. Qəlbləri də mömin bir adamın qəlbi kimi tərtəmiz olacaq. Mən Rəbbimdən bundan artığını istədim. O da mənə həmin 70 min nəfərdən hər bir kəslə 70 min də əlavə sorğu-sualsız cənnətə girəcəyini nəsib etdi. Yəni, bu ümmətin 4 milyard 900 milyonu sorğu-sualsız cənnətə girəcək. Uqqaş ibn Mihsan radiyallahu anhdan başqa onların kimlər olacağını bizə bəlli deyil. Lakin biz bunu Allahdan istəyə bilərik. Və mən hamımızın adından Allaha yalvarıram ki, bizləri sorğu-sualsız cənnətə girəcək möminlərdən etsin.